Braći i sestre, teško govoriti o ličnosti čoveka, pogotovo čoveka koji je svetitelj, o svetom silovanu prekodobnom koji je bio zagledan u lik gospodnji i ka tom liku se upodobljavao koga je zavolio od mladih dana još u svetu, kad je živeo put, životom ne baš blagoslovenim, ali već tada kada je projavio jednu prirodnu vrlinu koja svima nama treba, koja bez koje nam i nema spasenja, to je vrlina samokorevanja, jer ili ćemo kurevati sebe, ili ćemo kurevati druge, trećeg nema, on je izabran da ukoreva sebe i u jednom od tih svojih bespuća sećao se svoje udaljenosti od Boga i tih vrlinskih monaka na svetoj gori Atonskoj koji su se molili i borili za spasenje i molili, molili za spasenje čitavog sveta sagledava u tome svoju veliku udaljenost od Boga i čak i u svom najvećem padu, najvećem greku, nije do kraja zaboravio gospoda i gospod nije zaboravio njega, pa ga je presveta Bogorodica pozvala u svoju svetu goru, gde je on postao jedan od velikih svetljenika 20. veka i putokaz svima nama, od Sveti Silon je potvrda da istine naše crkve, njenog asketskog i podvižničkog predanja, iskustva života u Hristu, borbe sa srastima, borbe sa svojim grekom i čisteći sebe, u jednom trenutku Svetom Silanu se javio lik gospodin, lik Hristo sam gospodinu se javio i on je u tom liku prepoznao novog Adama. Prepoznao je sebe u njemu i koliko je udaljen od njega i u tom sagledavanju otkrilo mu se taj dubinski pad ljudske prirode, taj pad prvog Adama, koji je, iako obraz Božiji, izgubio podobije i duboko pao, ali gospod ga je svojim ovotočenjem i čitavim domostrom spasenja ponovo uzdigao na visinu na kojoj pre bio i ne samo na tu visinu, nego i još više uzdigao ga je do, sam, do same desne strane oca Sveti Siluan je svjedočanstvo svima nama da je taj put moguć i nama u meri u kojoj nam je data, po meri naše vere, po meri naše nade i ljubavi i truda, a pre svega nam ukazuje na taj jedini put spasenja, to je smirenomlja i da srce skrušeno i smireno Bog neće odbaciti, da sam li sagledavajući veliku milost gospodinu koju je pokazao prema nama i koju pokazuje i da i mi ukazujemo milost bližnjima svojim, da se na taj način da na taj način obnovimo taj unakaženi lik, jer to kaže Sveti Jovan Damaskijemu, stihirama na operu, obraz sam tvoje nižacijeve slave, iako nosim rane sagrešenja. Da obnoviši lik gospodnji u sebi, postanemo hram Svete Trojice, kao što je Sveti Silovan bio, i da na taj način proslavimo ime Boga našeg, Otca i Sine Svetog Duha,